Jien u Drasta serġali qed nagħmel appuntament magħkom eżis semija fil-programm ieħor mill-arkivi. Dan qed jitwassal lilkom permezz ta' netfm kif ukoll netfm.com.mt. Il-mistieden tal-lum huwa kollega tiegħi fl-Arkivju Nazzjonali wieħed mit-tim manġerjali tal-istituzzjoni. Ili nafu 40 sena u aktar tfulitna fir-Rabat. Qed nirreferi għas-Sur Joseph Scerri. Is-Sur Scerri għandu interess kbir fir-Rabat. Dwar ir-Rabat kiteb diversi artikli riċerkati. Attwalment huwa l-arkivista tal-Arkivju Parrokjali tar-Rabat wara l-mewt tal-Kanonku Dun Ġwann Azzopardi. Fil-fatt, it-teżi tal-maġisteru tiegħu fil-wirt dokumentarju u l-istudji tal-Melitensia hija proprju fuq dan l-arkivju. Is-Sur Xerri għandu karriera twila fiċ-ċivil u fost diversi ħatriet li kellu huwa kien Segretarju Permanenti fil-Ministeru għal Għawdex kif ukoll Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta. Joseph Scerri huwa magħruf l-aktar għall-artistrija tiegħu bħala skultur. Bħala artist huwa ħadd taħriġ mal-artisti Anton Aġus, Anthony Calleja u Joseph Qasam fil-Malta School of Art. Għamel aktar minn 30 sena jaħdem primarjament fil-bronz u kien responsabbli għal diversi monumenti fosthom dak ta' Anton Aġus, Kilin u Joseph Howard. Għeżież semmiegħa, bi pjaċir hawn nilqa' lis-Sur Joseph Scerri. Grazzi li oġbok tilqa' din l-istedina. Niltaqgħu kważi kuljum aħna fl-arkivju iżda tajjeb li ngħidu li semmija ħa jkunu jafuk aktar u aktar dwar l-interessi tiegħek tal-istorja kif ukoll ir-riċerka li għamilt inti biex twassal propju din l-artistrija. Grazzi Noel tal-istedina. Joe, ippermettili nsejjaħlek Joe kif nafuk kif nitkellmu aħna. L-interess tiegħek lejn l-istorja tar-Rabat kif bdiet? Mela l-ewwel nett jiena lħaqt iż-żmien meta wieħed kien jitwieled fir-Rabat, jiġifieri jitwieled id-dar Tulit id-dar. Id-dar fejn għexna ż-żgħożija tagħna, ġo Ħal Bajjada li huwa wieħed mill-iktar lokalitajiet antiki fir-Rabat u naturalment minn żgħir kont ninġarr lejn il-Knisja ta' San Pawl. Il-festa, ġifieri nies bħal Dun Ġwann Azzopardi jiena nafhom fit-tfulija tiegħi, jiġifieri dawna kienu, Dawn u oħrajn kienu n-nies li ispiraw l-imħabba tiegħi lejn ir-Rabat. Sew, familja Pawlina ovvjament semmejt il-Knisja ta' San Pawl, inti llum il-ġurnata l-arkivista tal-Parroċċa ta' San Pawl b'ħafna dokumentazzjoni. Nsellmu l-memorja ta' Dun Ġwann Azzopardi li stinka u ħadem ħafna biex il-wirt ta' dan l-arkivju jkompli jikber anke wkoll b'kollezzjonijiet tal-mużika. Hekk hu. Wieħed irid jgħid illi l-arkivju tal-parroċċa tar-Rabat mhux minn dejjem kien kif inhu llum, u lanqas kont jien illi għaqqadtu kif inhu llum, imma. Dun Ġwann Azzopardi li kellu esperjenza vasta bħala arkivista, naħseb kien l-ewwel arkivista tat-tip tiegħu f'Malta, kien strumentali biex twaqqaf l-arkivju, tal-Katidral tal-Imdina kif taf inti, aħna t-tnejn kellna x-xorti li naħdmu miegħu qrib. U fil-każ tar-Rabat, meta Dun Ġwann irtira mill-Mużew tal-Katidral tal-Imdina, ġie joqgħod proprju fl-istess binja fejn kien hemm diġà l-arkivju li forsi iktar 'il quddiem ikollna ċ-ċans nispjegaw fiex jikkonsisti. u hemmhekk beda jiġbor b'mod jiġifieri li aqqas għażel x'jiġbor, kull dokument, kull karta marbuta ma' anything li kellu li għandu x'jaqsam mal-parroċċa tar-Rabat, li issa nerġa' ngħid nispjega u it-terminu x'ifisser għax mhijiex parroċċa normali, in inverted commas. Ġabar kollox hemm. Ma kellux iċ-ċans u l-ħin għax hu naturalment kien jintelef f'ħafna ħafna mill-ħin kien jagħmlu fir-riċerka u allura ma tantx kellu ċans li jorganizza, għalkemm ipprova, imma tal-inqas ġabar kollox taħt saqaf wieħed. Qed nitkellmu hawnhekk il-Mużew tal-Wynyacourt. Eh, huwa annex, huwa post maqut mal-Mużew tal-Winjakut, dak li aħna nirreferu li bħala il-kwarto rettorali, ġifieri dana kien id-dar ir-residenza tar-rettur tal-kanonċi tal-grotta. Fil-waqt li l-kanonċi tal-grotta kienu kollha jgħixu fil-kunvent illi llum aħna nsibuh bħala l-Mużew Winjakurt, il-Mużew Winjakurt kien kunvent, imbena bħala kunvent tal-kolleġjali li offiċjaw fil-Grotta ta' San Pawl. Filwaqt li l-Kanonċi kienu jgħixu bħala kunvent f'dak il-post fejn illum insibu l-Mużew Wynyacourt, fis-sular ta' fuq kellhom iċ-ċelel tagħhom, ir-rettur li kien imexxi dawn il-kolleġġjali kellu addirittura dar għalih, magħquda mal-kumplament tal-kunvent, imma din id-dar kienet dar estensiva, fiha madwar ħamest iswali u kuritur, li fiha Dun Ġwann, l-aħħar ftit żmien ta' ħajtu, qisu l-aħħar għaxar snin ta' ħajtu, għadd tagħhom bħala residenza u arkivju. Ġifieri bażikament l-arkivju kien fid-dar tiegħu. Eżatt, eżatt. Niżbalja jekk ngħid din hija dar ħanżira jew eh, tmisma. L-indirizz huwa Dikatakoms, Dikatakoms illum naf Dikatakoms, ma l-erja l-erja magħrufa bħala dar il-ħanżira. X'inhi x'inhi x'inhi din ta' dar il-ħanżira, mela, dar ħanżira. Jien niftakar fit-tfuliti il-bniet eh, kienu jmorru il-mużew hemmhekk. Eżatt. Fil-fatt il-mużew kien flok ir-residenza ta' Dun Ġwann, fil-fatt Dun Ġwann daħal flok is-soċjetà tal-mużew. Però l-isem ta' Dar il-Ħanżira ġej mill-fatt li waħda mill-entitajiet li jaqgħu li jiffurmaw il-parroċċa ta' San Pawl hija s-Sodaleta tal-Erwieħ. Dinha kienet tieħu ħsieb naturalment li jsiru nies jinkitbu fiha, li jsiru quddies għall-erwieħ li. Għall-erwieħ li għandhom min Jaħseb fihom. Huwa lqa' għal dawk li mietu fqar u allura jrid isir quddies għal ruħhom bil-flus li jagħti ħaddieħor. U għal dan il-għan, f'din il-erja li hija magħmula minn sensiela ta' sqaqien, li ma kinux jinfdu qabel, illum jinfdu, kien hemm xatba f'xi post, f'xi sit minn dawn l-isqaqien, li kienet tingħalaq biex ġewwa dawn l-isqaqien kienet titrabba fit-triq ħanżina li kulħadd kien jitmaħħa. Meta tissemmen biżżejjed, din tittella' lotterija u l-flus li jidħlu minnha kienu jmorru għal dawk l-erwieħ li m'għandhomx min jagħmilhom quddies, li l-iskop dak kien. U dan huwa dokumentat ukoll fir-reġistri tas-Sodalità tal-Erwieħ. Din baqgħet sejra żgur sal-1960s. Joe, l-interess tiegħek għall-istorja, l-iskola, xi għalliema tal-istorja. Kif influenzawk? Eh, jiena fil-primarja kellna xorti illi eh, dak iż-żmien ma kellniex textbook tal-history, imma kellna l-lim illi nixtieq nsellimlu minn hawn xadu minn li blomor għal Fred Kassar Mallija, illi dan b'inizjattiva tiegħu kien ħoloq textbook, stencil type jiġifieri, wieħed għal ġeografi, li ħora l-history u l-ieħor għas-Science, u tal-History kien kollu illustrations, diżinji li kien jagħmilhom hu stess, u kien jagħmlilna lezzjonijiet partikolari fuq l-istorja. U minn hemm nibtet l-ewwel l-ewwel interess tiegħi. Ma mbagħad jiena kien jaffaxxinani minn Zajdun Ġwann li kull meta kien jarani kien irid jgħidli jew aneddotu jew parti storja, biċċa storja jew inkella jispjegali xi ħaġa għal xiex qiegħda, naturalment dejjem fl-erja tal-Bażilka u tal-ċentru tar-Rabat. U allura bla ma trid imbagħad tibqa' isek tinqabad darba f'din il- u għadni sal-lum ġivina l-interess tiegħi fl-istorja tar-Rabat jaffaxxinani u dejjem niskopri u nisma' l-ġdid. Tajjeb li ngħidu li għandek kollezzjoni kbira ta' ritratti. Iva, iva, din wkoll. Il-kollezzjonijiet tar-rati ħafna drabi ndur ħafna nies li naf li kellhom kollezzjonijiet tar-ritratti tar-Rabat, oħrajn insibhom u nixtrihom, oħrajn niltaqa' magħhom u xi wħud ituni ituni ċans nagħmel kopji tagħhom. Illum nasal biex ngħid li għandi naħseb l-ikbar kollezzjoni ta' ritratti tar-Rabat, eh! U anything, jiġifieri minn futbol sa festi sa. sa toroq sa drawwiet, li nsib il għaliex tajjeb wieħed jgħid illi filwaqt li d-dokumenti jiddokumentaw ċertu areas tal-istorja, ċertu fatti tal-istorja, ir-ritratti jiddokumentaw ħafna affarijiet oħrajn illi ma ssibhomx fil-kitba. Jiġifieri jista' jkun issib li kien hemm għajn fuq is-saqqajja, Imma fejn kienet eżatt l-għajn, ritratt jista' jurik. Diffiċli biex issib pjanta u jurwielek eżatt fejn qiegħda. Imbagħad hemm, naturalment, ħafna miċ-ċelebrazzjonijiet li saru fir-Rabat, pereżempju tal-Kungress Ewkaristiku, meetings tal-politka tan-nineteen twenties u thirties. Dawn ir-ritratti li għandna tagħhom, Jgħidu ħafna, ħafna, għaliex kienu jagħżlu ċertu areas. Personaġġi fir-ritratti tiddukumenthom ukoll? Ukoll, jiġri kemm jista' jkun speċjalment dawk in-nies, għax inti altru qed titkellem fuq president ta' banda u altru qed titkellem fuq xi ħadd injel iż-żwiemel, per eżempju, illi ċ-chances illi dak issib ritratt tiegħu b'caption jgħid min hu hija ħafna iktar diffiċli. Rimota ħafna. Rimota ħafna. Mentri n-nies li kienu stabbiliti, dawk kulħadd jafhom u b'xi mod jew ieħor tasal għalihom, imma l-oħrajn ħafna drabi jien meta nsib ritratt irrid nikkepxinjah, nibqa' sakemm nipprova nsib ismu minn kien u l-laqam għaliex inti tinsiex illi ta' sa ħamsin sena ilu kont issib ħames John Borġijiet, Pawlu Borġ, Alla biss jaf minn Ġużeppi. Ġifieri il-laqam kien importantissimu kemm fid-dokumenti tal-Knisja u kemm fid-dokumenti tal-każini tal-Banet. U jintiret. U jintiret. Ġieli anke fil-reġistru elettorali kien ikun hemm il-laqam. inkluż għaliex kien jagħmel differenza bejn l-istess isem li kien komuni għal ħafna nies. Joel, il-Papa tiegħek ħallilek marka, ħallilek impatt kbir anke fuq l-imħabba u r-rabta tiegħek lejn il-parroċċa, lejn il-każin tal-banda. Missieri ma ħadni mkien ħlief. Jiġifieri jekk issaqsini il-fejn ġibdek, ġibidni lejn il-festa u l-każin. Naturalment, missieru u nannuh u l-bużbuż nannu ġifieri għandna wieħed mill-fundatur tal-banda, Francesco Schwirb li mbagħad spiċċa t-tieni surmast tal-banda, kien jiġi t-tiju ta' nannu tiegħi. Jiġifieri. Bla ma trid id-demm jiġbed, tibqa' tintiret minn ħaġa għal oħra. Il-banda, ngħidlek id-dritt, qatt ma nkuraġġieni għall-banda għax naħseb illi kien jaf illi kienet xi ħaġa li mhix fil-linja tiegħi u kien jgħidli jekk kemm-il darba, ma tibqax iddoqq, aqqas soċi ma tibqa'. U dik kienet tkun naħseb xi ħaġa kbira għalih. Illum id-dinja nbidlet, jiġifieri. Sew, sew. Il-fratellanzi, ir-Rabat. Issa, eh, il-fratellanzi interessanti ħafna illi aħna r-Rabat għandna storja antika ta' fratellanzi, antika ħafna. Il għaliex ehm, jibdew mill-1500s u anka qabel hemm rekords ta' fratellanzi. Iġifieri qed ngħidu qabel ġie dużina. Eżatt, eżatt. Li waqqaf, li waqqaf il-fratellanza tas-sagrament. Eżatt, eżatt. Barra l-fratellanza tas-sagrament, fir-Rabat għandna oħra ta' San Pawl li hija unika f'Malta, ma teżistix fratellanza ta' San Pawl oħra. Għandna l-fratellanza tal-Qalb ta' Ġesù, il-fratellanza ta' San Mikiel tal-Kunċizzjoni u għandna dik li tissejjaħ Sodalità tad-Duluri, l-aħħar waħda li twaqqfet. Hija sodalità tal-seklu għoxrin, tal-bidu tas-seklu għoxrin. Dawn il-fratellanzi llum meta twaqqfu, twaqqfu biex jgħaqqdu n-nies fi gruppi naturalment f'devozzjoni lejn il-qaddis partikulari li għalih tkun imsemmija l-fratellanza. Naturalment tas-sagrament kienet l-iktar waħda b'saħħitha u tifhimha il għaliex il-festa ta' Corpus kif taf int ir-Rabat issir. Ekku, ekku. B'mod dinjituż. Dinjituż u kbir bħala festa tas-sagrament ta' Corpus ovvjament hija l-ikbar waħda. Għal żmien twil kienet tinżamm ġifieri l-festa prinċipali tal-parroċċa ta' Rabat. Ġifieri San Pawl kienet festa titulari kienet issir minn dejjem ukoll, imma il-festa ta' Korpus kienet il-festa prinċipali, ġifieri għaliha. Filgħodu filgħaxija. Filgħodu, proċessjoni filgħodu oħra filgħaxija. Laħaq kien hemm sitt banet pereżempju f'nar Korpus, ġifieri laħaq. U anka il-Majstru di Kappella Francesco Azzopardi. li kompożitur maestru di kappella tal-katedral dan kien. Mbagħad wara kien hemm eh, il-familja Nani u fl-aħħar ehm, daħal il-Sur eh, Maskalo Diakono l-lum għadna ngawdu l-mużika tiegħu fil-festa ta' Korpus. Eh, imma daw il-fratellanzi semmejt inti, kollha kemm huma illum il-dokumenti u l-arkivji tagħhom ġew miġbura taħt dak li semmejna qabel bħala il- L-arkivju tal-parroċċa. Tal-parroċċa. Huwa komplut għax nafu li ħafna mill-fratellanzi ikollhom dawk ir-reġistri tal-konti li inċidentalment dawn jispiċċaw għand is-segretarju jew għand il-prokuratur ta' dik l-fratellanza u biżmien jispiċċaw ġodaru dan jiġi mut U hija ħasra li uħut minnhom dawn eh, jew jispiċċaw nerġgħu insemmu lil Dun Ġwan, illa li Dun Ġwan kien għaqli biżejjed illi dawn ir-retturi, l-aħħar retturi li kellna, li kienu jżommu reġistri fid-djar, kull meta miet xi ħadd minnhom jew il-prokuratur, ra kif għamel u ġabar lura il-manuskritti li m'għandniex kollox. Ehm, jekk nitkellmu fuq il-fratellanza tas-sagrament, iva, il-fratellanza tas-sagrament peress li kellha wkoll lok li aħna nsibuh il-maħzen tas-sagrament kellha speċi ta' headquarters fis-sagristija tal-Bażilka hija binja enormi fejn jinżamm l-armar kollu tal-festa, l-armar tal-Knisja naturalment, ehm, ta' ġewwa li ngħid, imma rigward tal- tal-fratellanza l-arċi konfraternità tas sagrament eh, nirringrazzjaw l-Alla li hemm dokumenti neġenajt kważi kollha. Fil-każi tal-oħrajn kif attenti, intilfu xi manuskritti. Hemm lakuna, sem hemm vojt, u koll ma kinux fratellanzi b'saħħithom daqsa sagrament. Allura l-laqat kienu jkunu inqas frekwenti. Nistgħu ngħidu li għandna id-dokumentazzjoni dwar il-beni tagħhom kollox daw kollha kellhom djar u artijiet li nkrew b'legati qbiela, jiġifieri kollha kellhom biex jagħmlu l-festa b'mod dinjituż. Kollha għamlu l-opri tagħhom, jiġifieri kull waħda għandha l-armaturi u l-attrezzi kollha li fratellanza tirrikjedi, u kollha kellhom l-artali tagħhom bl-armar tal-artali tagħhom, jiġifieri ma nistgħux ingergru minn dak il-lat. Imma kif għedt inti veru, eħe, għamilna żmien fejn speċjalment ma kellhomx Lanqas dak l-armarju fil-Bażilika ntilfu xi dokumenti li ma naħsibx li għandna ċans nirkuprawhom għaliex kif taf inti mhux kulħadd japprezza l-valur ta' dokument. Ekku. Qed issemmi dawn il-konti, dawn ir-reġistri tal-fratellanzi. Il-dokumentazzjoni tal-lampada, tal-veneranda lampada, kif inhuma fl-arkivju? Mela, dawk. U bat ħankomplu nitkellmu aktar dwar dawn il-kollezzjonijiet eh, propju meta nanalizzaw it-teżi tiegħek. Imma fil-fatt għandna żewġ żewġ eh, sensi li waħdu huwa tal-fabrika u l-oħru tal-lampada. It-tnejn li huma fihom ħemel storja. Ma jgħidulekx kollox it titumbat taqbad affarijiet oħrajn magħhom. Ġo, ħawaqfek, għal-benefiċċju tas-semmija, semmit kelma, fabrika. Yes, ħanam distinzjoni. Il-fabbrika u l-lampada tiftiehem ħafna ta', jiġifieri meta tgħid il-lampada wieħed imur f'moħħu l-lampir, issa ngħid għal xiex qed immur lampir. Il-fabbrika, għalkemm aħna llum fabbrika nifhmu post fejn jinħadmu xi affarijiet, il-fabbrika bit-Taljan tfisser il-post, is-sit dak li huwa tal-ġebel, l-immovable. Mela meta se jsir proġett illum ngħidulu kapitali jekk inti Se tibni koppla, jew se tibni l-kampnar, jew ħa tixtri l-qniepel, jew ħa tagħmel l-orgni, dawk imorru mal-fabbrika. Imma dawk li huma consumables ta' kuljum, jiġifieri jekk inti tixtri l-ostji u l-inbid u x-xemgħa, ix-xemgħa pereżempju, storja sħiħa, jew inkella fejn naf jien. Il-ħlasijiet għall-festa pereżempju. Il-ħlasijiet tal-festa dik ħa eħe, imma dik imbagħad terġa' għandek ir-reġistru tas-sagristija. Tinduna fil-lampada li ġiet il-festa, Għax jinżdied il-konsum ta' ċerti affarijiet, imma tinsiex anke l-festa. Jiġifieri fil-festa kienet tieqaf mill-ħidma l-knisja parrokkjali u tidħol il-fratellanza. Anzi l-fratellanza kienet tħallas lill-knisja għal ċertu użu. Għax hawnhekk qed nitkellmu l-fratellanza ta' San Pawl. Ta' San Pawl, pereżempju, imma anke ta' Korpus. Jiġifieri għal dawk it-tlett ijiem tal-festa, jew l-erbat ijiem tridu lejliet hawn ara, il-fratellanza kienet tħallas il-knisja, għall-konsum ta' xemgħa, għall-użu ta' xi attrezzi minn ta' l-knisja, jiġifieri kien hemm din id-distinzjoni. Kellek is-sagristan maġġur li dak kien jieħu ħsieb il-fabbrika u l-lampada. Jirreġistrahom hu. Jirreġistrahom hu, naturalment dejjem bil-kappillan li huwa jiġifieri li jagħti d-direzzjoni u li iva u le u kollox taf jiġifieri, imma kellek is-sagristan maġġur imħallas għalhekk. Dawn iż-żewġ kontijiet, però dawn iż-żewġ reġistri tal-fabbrika u tal-lampadu huma importantissmi. Iħallulek mistoqsijiet, jiġifieri ħafna drabi jgħidulek ehm sar xogħol fuq il-ħadid ferrobattuto li jdawwar it-tali niċċa. Imma ma tkunx taf dejjem sar x'ġdid jew sar x'tranġar tiegħu għax mhux dejjem kienu jidħlu fid-dettalji, jiddependi ħafna mis-Sagristan Maġġur li kien jikteb, kemm kien ikollu ċans u ħin jew kemm kien iħossu importanza li jikteb id-dettalji. Dawk li kitbu d-dettalji ħallewna ħafna iktar informazzjoni. Per eżempju, it-titular ta' Erardi, x'għandna fuq? Issa dik storja oħra għaliex għandna il-knisja li naraw illum bnieta in-nobli Guzmana Navarra minn flusa. Min kienet din? Guzmana Navarra kienet mara tal-dixxendenza nobli. Eh, għexet fis-seklu 17 u eh, dina kella devozzjoni kbira li San Pawl. Meta kienet qed titrabba hi, kien il-perjodu fejn il-Grotta ta' San Pawl kienu ħadu għall-kavallieri. Għexet l-Imdina, kellha l-palazz tagħha, għadha kif kitbet paper tajjeb Petra Caruana Dingli, li studjatha tajjeb ħafna, jiġifieri jiena nixtieq ferm li ssib l-okkażjoni u tippubblika dak kollu li sabet, għaliex għamlet studju intensiv fuqha. Din August Manavara twieldet fejn illum hemm in-Norman House, Palazzo Falzon. Imbagħad kellha l-residenza tagħha ġo palazz flok il-pjazza tal-Katidral tal-Imdina, li mbagħad għal xi raġuni. Qed nitkellmu qabel it-terrimot. Twaqqaq, żgur, żgur, qabel it-terrimot tas-1693. Però dinha dehrilha li l-knisja li kien hemm ta' San Pawl fir-Rabat, li kienet annessa, magħquda, mal-Grotta ta' San Pawl kif għadha maquda sal-lum, għalkemm it-taraċ huwa magħluq. Imma hemm taraċ jiġi apparti t-taraċ li minnu niżlu għall-grotta llum, hemm taraċ ieħor li jagħti mill-kursija tal-knisja direttament tal-grotta. Li kien għadu jintuża sa 1966 meta reġgħu ingħaqdu iż-żewġ knejjes. Din Guzmana Navarra eh, riedet li tibni knisja ikbar u għal dak iż-żmien kienet knisja pjuttost kbira, Jiġifieri, ktara l-għoli tagħha llum turik li hija knisja ta' ċertu kobor. Ta' ċertu kobor. Bniet dar faċċata tagħha just biex hi tkun tista' ssegwi l-bini ta' din il-knisja. Saret m'ilux kienet stabbiliment tal-ikel, kienet imsemmija fil-fatt Ristorante Cosma Navarra, illum msemmija xi ħaġa oħra. Le d-dar għadha hemm. Naturalment b'ħafna tibdil, inbnielha sular ukoll, hi kienet sular wieħed. U mhux biss bniet il-knisja, x'kieku bniet il-knisja bdiet tinbena fl-1650 u lestitha fl-1683. Imma wkoll arrekkietha b'titular, bi kwadru ta' Mattia Preti fil-ġenb, fil-kappellun tal-ġenb, u f'kappellun li żammet hi Fondazzjoni Abbazija Guzman Navarra, iddedikat lil Sant Anton, pittura tal-pittur Marullo, wieħed mill-ftit, Marulli, wieħed mill-ftit li għandna. u ta' dal-artist Malta u bit-tlet lampieri tal-fidda, b'set kandli tal-fidda, ġi i pruvat tħallija kważi kollox. Allura dawk m'għandniex wisq dokumenti fuq x'għamlet hi, għax naturalment hi għamlitu fuq bażi privata u mhux dejjem inżammu nżammu għall-inqas sal-lum ma ħarġux ir-rekords kollha, ħareġ ħafna. Forsi f'xi atti notarili? Iva, minn hemmhekk iva, minn hemmhekk ħareġ. Kapaċi nsib. Minn hemmhekk ħareġ. Paddun Ġwann kiteb kemm il-darba. fuq x'ħalliet, hemm it-testment tagħha wkoll għax hi fit-testment tagħha ħalliet x'għandu jibqa' jsir waraha, pereżempju l-ampir minnhom sar mill-eredi tagħha, l-ampir tal-Kappellun ta' San Stiefnu, mill-eredi tagħha ħafna wara mewtha. U ħalliet il-fondazzjoni biex tibqa' tagħmel tajjeb għall-kappellun fejn hija midfuna għax irridu ngħidu wkoll li Gosmina Navarra ħasbet biex għamlet kripta fejn indifnet hi u l-membri tal-familja tagħha. U kollox dokumentat dan? Dan kollox dokumentat, iva. Għad taraħ il-qabar hemmhekk quddiemek. Joe. It-teżi tiegħek proprju fuq l-arkivju kif inhi mqassma? Jiena li għamilt huwa dan. Dana meta dħalt biex nagħmel il-Masters fil-Documentary Heritage. Kont kellimt ma' Dun Ġwann u rejtu x-xewqa għedtlu rrid nsib arkivju u naħdem fuqu u t-teżi nibniha fuqu. Qalli għax ma tagħmlux fuq l-arkivju tal-parroċċa. Qal li però trid torganizzah. Qal li d-dokumenti qegħdin kollha hawnhekk, inti trid tikklassifikahom, torganizzah, tagħmel l-elenku tagħhom, katalgu, insomma dan. U fil-proċess tistudja kull fond li jeżisti hemm ġewwa. U hekk għamilt. Allura llum għandna l-manuskritti kollha, fuq tmien mitt manuskritt li huma kollha. katalogati, indeksjati, allura wieħed jista' jsibhom malajr. Bħala metru ta' xkaffar, kemm għandek? Hemmhekk naħseb illi għandna qatt ngħidlek irrid taqas qatt moddejta. Imma hemm fuq żgur fuq 20 metru. 20 metru. U qatt m'hemmx kollox, qatt hemm affarijiet qatt hemm dokumenti li qegħdin fejn l-uffiċċju tal-arċipriet Hu ilu jgħidli però għadni ma sibtx jiġifieri l-mument li u n-nies biex inġorruhom. U aħna m'aħniex nitkellmu fuq ir-reġistri tal-magħmudijiet, żwiġijiet u mwiet. Issa niġu għal dan. Mela ħa nispjegalek x'hemm fl-arkivju. Ejja nsejħulu l-arkivju għax jien nagħmel distinzjoni. L-arkivju storiku fejn ħdimt jien u l-arkivju attwali fejn hemm l-uffiċċju tal-Arċipriet illum. Mela, fl-arkivju storiku l-eqdem dokument huwa xi 1551, l-eqdem dokument, u jibqgħu ġejjin sal-lum. Għandek l-ewwel nett l-istatus animarum. Importantissimu. Ekku. Jiġifieri inti taf daqsi li aħna f'Malta r-reġistrazzjoni tan-nies bdiet mill-1860 qabel ma kellna xejn ħlief tal-Knisja. Imma l-istatus animarum jgħid ħafna iktar milli tgħid l-informazzjoni tal-Gvern għax inti l-informazzjoni tal-Gvern mhux dejjem kont issib pereżempju l-professjoni imma l-istatus animarum. Kemm baqa' ġej? L-aħħar status animarum jiena li ssorprendietni Huwa fl-80s, 1980s. 1980s. Iktar tard terġa', l-aħħar wieħed huwa fi żmien il-Kappillan l-Arċipriet Delicata. Interessanti, eh? Beda il-parrokat tiegħu fl-1991. L-istatus animarum għaliex huwa importanti? Għax l-istatus animarum, speċjalment tar-Rabat, peress li l-parroċċa tar-Rabat kienet tinkorpora wkoll l-Imdina. L-istatus animarum jibda mill-palassa l-isqof, għala mill-isqof innifsu, l-enturaġ u l-familjari tiegħu u jibda ftit toroq tal-Imdina u t-toroq ta' Rabat. Fl-aħħar jispiċċa bir-residenti tal-Isptar Santu Spirtu, u b'dawk li jorqdu barra. Li jorqdu barra. B'dawk li jorqdu barra, ma kinux ikunu ħafna ta'. U f'liema perijodu qed nitkellmu hawn? Ħa nibdew hekk. Fl-1600 hawn, ġieli s-sbatax-il seklu. Sew. Tagħna li hemm ir-Rabat. Li huma interessanti għal qabel. Interessantiss għal kollox. Għax anke ċertu parroċċi oħrajn għandek tas-seklu 18 l-aktar. Hekk hu. Uħud minnhom hemm mitlufin ukoll, għalkemm il-Kurja hemm ukoll. Ara, l-antiki huma sbieħ il għaliex tkun tista' tiskopri kif żviluppa rabat. Aħna pratikament sal-1890, l-1880 design. Sakemm qabdu l-partiti ta' San Ġużepp u San Pawl, għax il-partiti ta' San Ġużepp u San Pawl. Meta qabdu? Ara ma nimlewx moħħna li ilhom mijiet ta' snin, 1880 ġew dikjarati waħda jisimha kontur il-ġieru u l-oħra jisimha l-ladam. Qabel kien hemm mużiċisti u daqqaqa u forsi min jiklaxxja ma' min u l-ieħor jiftaħ band għalih. Imma l-partiti kif nafuhom iktar tard jew kif nafuhom illum, ta' fuq u t'isfel, ta' l-ajkla u ta' l-istilla, dawk ta' 1880. Allura inti sa l-1880, meta kont tasal fejn San Pawl, fejn fil-pjazza tal-parroċċa, kellek, jekk tmur lejn San Duminku, għelieqi, però f'nofs dawk l-għelieqi kien hemm raħal żgħir, hamlet żgħir, li kien jissejjaħ Ħal Pilatu. Din x'inhi? Ħal Pilatu hija fejn illum hemm College Street, dawk l-isqaqien ta' College Street. Imbagħad kont titla' ftit iktar 'il fuq issib il-Kappella ta' San Bastjan weħidha, tħares fuq il-lemin tara l-mitħla taċ-Ċoki weħidha u mbagħad il-Konvent ta' San Duminku waħdu. Dak kien. Jekk mill-Pjazza ta' San Pawl tiġbed lejn il-Kappella ta' San Katald, issib il-post li diġà semmejnieh dar il-ħanżira, The Catacombs. Imbagħad il-Katakombi ta' San Pawl u Għelieqi u mbagħad il-Ħemliet ta' Ħal Bajjada u kellek Bir ir-Riebu. Mill-bqija xejn aktar. Jiġifieri jien kont nimmaġina, jien nimmaġina li fejn il-kull, jekk toqgħod fejn il-Mużewwin Jakut illum, dak li nsejħulu l-Kulleġġ, u kont togħla fuq il-ponta ta' subgħajk kont tara San Duminku. Daqshekk kien beraħ hemmhekk. Dan joħroġ mill-istatus animarum għaliex? Għax jekk inti tara l-numru ta' familji li kienu jgħixu b'riljun, riexem, ħal-bajjada, kwantità kbira ta' nies ġo xulxin għax tinsiex id-djar kienu jikkonsistu f'kamra u tnejn, jekk għandek toilet iservi għal kulħadd u toilet. Karrejiet qed nitkellmu. Karrejiet. U kulħadd kien kuntent. Meta mbagħad bdew il-partiti, żviluppat College Street u l-area ta' Fejn San Bastjan. Dawk huma ta' dik l-epoka. Tant hu hekk illi Ktara l-Kilin u anke ktara min kien joqgħod hemmhekk, issib li San Bastjan kienet fortizza kbira tal-Pawlini. Ta' dawk in-nies illi ħarġu mill-erja ta' Għeriex, Embir il-Jun u dawk il-postijiet biex jersqu iktar lejn San Pawl. U b'sistema ta' binjiet li għamlet il-Knisja mill-prokura speċjalment tal-Kappella ta' San Bastjan, inbnew dawk id-djar li kienu qdew nies ta' kull, ta' kull dħul, għax kien hemm djar żgħar, djar naqra ikbar, u djar estensivi bħal dawk li nsibu sa Dei San Bastien, u hekk inbniet komunità oħra hemm fuq. Naturalment illum żviluppa ħafna iktar ir-Rabat. Ekku, f'Triq Ġorġ Bord Olivier, Busquet Road li kienet qabel, hemm żewġ binjiet kbar hemmhekk. Dawk huma l-ewwel żewġ binjiet li nbnew. Jiġifieri jien għandi ritratt ta' Villa Lugisland. mibnija fl-1880, minn dak li kien il-Konslu Ġermaniż għal Malta, il-Baruni Maximilian von Tucker, dan kien miżżewweġ waħda Maltija, Mempil, Victoria Mempil, u dan kien għalkemm kien Ġermaniż ma nistħajjilx li kien jitkellem bil-Malti, però integra ħafna fis-soċjetà Rabtija, spiċċa President tal-Soċjetà San Pawl Banda Konti Ruġġieru. Hemm informazzjoni, ma nafx kemm hija bbekkjata b'dokumentazzjoni, li kien hu li introduċa s-saxafon f'Malta, ġab l-ewwel saxafon. Das-saxafon għadu jeżisti, naturalment, fil-Każin San Pawl. Ħdejh kien hemm ukoll il-villa li aktar tard serviet bħala residenza tal-Ambaxxatur Amerikan. u mbagħad komplew jinbnew id-djar l-oħra li naraw illum, jiġifieri Buschetto Road, Count Roger Street, Saint Publiu dawk huma toroq kollha tal-1890. U fl-istatus animarum tal-1890 u wara. Jibdew joħorġu dawk. Huma evidenti. Min kien joqgħod eżatt inti minn pereżempju mill-istatus animarum tibda tara dawn il-binjiet qed isiru residenzi u tkun taf bejn wieħed u ieħor għal min inbniet dik id-dar, min mar joqgħod fiha l-ewwel darba, għax inti tara. Imma s-sabiħ tal-Istatut Animarum huwa li kien jidħol fid-dar il-kappillan, suppost darba fis-sena ma kienux jagħmluha kull sena, u jagħmel elenku tan-nies li jsib fiha, jibda mill-missier, Salvu Borg, bennej, muratore, għax hu kollox bit-Taljan, mbagħad il-mara u kemm għandhom żmien, u jibqa' nieżel sat-tfal. Din baqgħet, jiġifieri l-aħħar wieħed li għandna dettaljat huwa dak li għamel l-Arċipriet Dun Pawl Attard fl-1977. Jiena ċċitajtu anke fit-teżi tiegħi. Huwa dettaljatissimu, il-għaliex mhux biss, tinsiex issa issa fis-sebgħinijiet it-tfal kollha jattendu l-iskola. Allura jekk daħal, ma nsemmu 'l ħadd, insemmi l-familja Attard, jekk daħal għandna, kiteb sitt, jiġifieri missieri u ommi u aħna konna sitta, L-ismijiet tagħna kollha kemm aħna u kull wieħed minna kemm għandu żmien u fejn qed imur skola. Ukoll. Ukoll. Jiġifieri huwa ħemel ta' informazzjoni li llum tlifnija. Mhux biss tlifnija, llum naħseb illi bil-liġi ta' data protection għal se niġbruha. Imma dak iż-żmien kienet aċċettata. Ehm, l-aħħar jien qedlek semmejtek ta' Delikata, tal-Arċipriet Delikata, imma l-Arċipriet Dumbeni mbagħad eh, interessanti. Li dawn ġew wara. Tkellmu fuq fond wieħed dan tal Dawn ġew wara il-kanonku għattart. O oh, skur, Dumbeni beda fl-1900 78 u spiċċa fl-1991. Dumbeni għamel l-ewwel status animarum u l-aħħar naħseb wieħed eh, b'sistema komputerizzata. Dok il-folji kbar bil-perforated fuq kull naħa, qasam ir-rabat f'żoni biex ikun jista' jimmaniġġja aħjar u kellu idejat verament progressivi xi ħadd għad irid jistudjah. Dettaljat. Dettaljat, jiġifieri dun beni ttekilja l-parrokat tiegħu b'mod avangardista għall-aħħar. Jiġifieri kien ġej minn barra hu, kellu ċertu ideat ta' barra, kien soċjologu. Pereżempju, tini eżempju qed issemmi din l-avantgard ta' Le, hu pereżempju qasam ir-rabat f'żoni, imbagħad għamel kapijiet ta' żoni, imbagħad għamel li daw iż-żoni jiltaqgħu biex hu pastoralment ma jippruvax jittekilja r-rabat kollu għax kien enormi għalih. Fil-fatt kien introduċa ż-żoni pastorali. Żoni pastorali, dak li qed ngħidlek, jiġifieri hu introduċa ż-żoni pastorali u pprova illi jagħmel sistema waħda li tolqot il-kulħadd imma jagħti attenzjoni individwali liż-żoni għax hu kien jaf ukoll illi mhux iż-żoni kollha kellhom l-istess bżonnijiet għax inti altru qed titkellem fuq l-erja tal-Virtu u altru qed titkellem fuq l-erja ta' Ħal Bajjada u altru qed titkellem fuq l-erja tan-Nigret. Jiġifieri l-kompożizzjoni tas-soċjetà f'da ma kien mhux kollha kienet tirrikjedi l-istess tip ta' pjan pastorali. Allura hu ried illi kemm jista' jkun jilħaq lil dawn in-nies tramite dawn iż-żoni. Imma dak tkellimna fuq fond wieħed tal-Istat ta' San Emaru. U mbagħad semmejna tal-fabbrika u l-lampada diġà. Joe, ħa niefqu għal pawsa mużikali biex xieraq nisimgħu kanzunetta maħruġa minn iben il-mistieden tiegħi tal-lum, qed nirreferi għal Luke Scerri li jirrekordja bl-isem ta' Fake Ophelia. Għal darba ħa jkolli nagħmel eċċezzjoni li ma ndoqqx mużika bl-ilsien Malti. Din hija meħuda mill-album For Love and Light maħruġ fl-2021. Lura programm mill-arkivji fuq NetFM u netfm.com.mt. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Noel D'Anastas. Il-mistieden tal-lum huwa Joseph Scerri, wieħed mit-tim maniġerjali fl-Arkivju Nazzjonali, riċerkatur u wisq aktar jafuh bħala skultur. Joe, fl-ewwel parti tal-programm kont qed tgħidilna fuq il-lampada, fuq il-fabbrika, fuq l-istatus animarum, l-importanza tiegħu dan. Kompli jgħidli fuq kif inhu mqassam l-arkivju tal-parroċċa. Mela. Wara dawn insibu l-proġetti. Għandna sezzjoni, fond, msejjaħ Proġetti. Dan jitratta disgrazzja, ċoe, jew grazzja, skont minn fejn taraha, tal-waqgħa tal-koppla. F'liema sena? Proprju din is-sena qegħdin infakkru l-mitt sena mit-terremot ta' Settembru tal-1923, meta din il-koppla li kienet għadha kif ġiet mibnija fl-1919, fuq dik li kien hemm antika ta' Guzman Navarra ta' Lorenzo Gafa, li ħasset minn ħamest ibnadi. Bdew it-tiswijiet tagħha, però f'Novembru tal-1924, wara maltempata qawwija, din il-koppla niżlet u magħha farrket is-soqfa taż-żewġ kappelluni laterali tal-kor, baqgħet nieżla sal-kennierja, ċartet it-titular, kisret l-artal maġġur, faqgħet is-sagristija, niżlet anke saħansitra fl-istorza u fil-maħżen tal-festa. ta' taħt is-sagristija u għamlet insomma traċedja sħiħa. Dina beda x-xogħol mill-ewwel wara Novembru tal-1924 biex il-festa ta' Corpus tal-1925 saret mill-ewwel fil-knisja però mill-kursi fil-kursija biss u f'Ottubru tal-1926 il-knisja reġgħet infetħet mill-ġdid b'soqfa ġodda b'koppla ġdida u lesta biex tiffunzjona fil-funzjonijiet normali tagħha. Insibu wkoll eh, dokumentazzjoni tal-bini tas-sala parrokjali fi żmien il-kappellan lija. U nsibu proġetti oħrajn li ttieħdu minn Kienet sala importanti għat-teatrini din. L-idea kienet dak iż-żmien illi l-isqof Gonzi kien qed jinkoraġġixxi ħafna l-kappellani, kien qed jara l-popolarità tas-swali taċ-ċinema. jimbtu kullimkien. Ekku. U jiena għalkemm ma naqbilx ma d-deċiżjoni għax naħseb illi għalmenu fil-każ tar-Rabat ma kinitx ta' valur addizzjonali, naħseb li tlifna mhux irbaħna anke estetikament sal enormi ma' knisja ma' knisja ta' Sejċento hemm sala Anyway, kien inkuraġġixxa l-kappillani biex kull min setgħu kellu fejn jibni sala. Il-kappilallija ħolom b'din is-sala. Hija sala enormi. Kienet ippreparata u armata biex turi l-films, tipproġetta l-films, jiġifieri b'żewġ magni li għadhom hemmhekk minn dawn l-antiki tal-films. Però naturalment eh, l-idea kienet li juru films eh, ta' natura reliġjuża. Mhux hekk. U inti taf daqsi li u mhijiex l-iktar popolari, fis-sittinijiet bil-rivoluzzjoni sħiħa li saret kullimkien fid-dinja kollha, naturalment is-soli taċ-ċinema bdew mhux jirbħu lil din is-sala. Is-sala tintuża għal affarijiet oħrajn ukoll, ġifieri bħala mezz saqliħ għal tiġijiet, għal parties, għal teatrin kif semmejt inti u nħaddmu ħafna. Nħadmu ħafna, biċċiet teatrali fiha, anke minn atturi Maltin famużi bħal Gemma Portelli, Lino Grech u l-kumplament insomma. Illum, naturalment, tintuża, parti minnha hija ċentru pastorali għal-laqgħat, għad-diversi laqgħat li jsiru mid-diversi għaqdiet tal-parroċċa. U. u fosthom hemm ukoll fiha hemm ukoll l-uffiċċju parrokkjali u anke l-arkivju tal-parroċċa tal-lum imma l-moderna se jkun hemm. Sew, x'jitratta dan l-arkivju? Issa dan fih issib ir-reġistri kollha tal-magħmudijiet, żwiġijiet, mewt, griżma, mill-1902 'il quddiem. Minn meta saret parroċċa? Stenna ftit, għax dik dak l-istatement fih Fih ħafna, fih ħafna pis. Il-parroċċa tar-Rabat kienet kienet eh, San Pawl kien parroċċa minn qabel. Ġifieri eh, l-istess ħaġa bħal katedral Għawdex. Il-katedral kien il-katedral. Is-servizzi tal-parroċċa kien jingħataw mill-parroċċa, il-parroċċa kienet ta' ma kienx hemm kwistjoni fuq din. Jamdu u żwiġijiet kienu jsiru San Pawl. U reġistri kienu kollha San Pawl. Meta fl-1902 eh, ġi deċiż b'kawża tal-Vatikan illi Proċ San Pawl tinqata' għaliha, ġie deċiż li r-reġistri ta' qabel imorru kollha l-Imdina. Katidral. Il-Katidral. Allura inti rabat issib mill-1902 'il quddiem. Dawn huma kollha ġew kollha digitized, jiġifieri llum lanqas jinfetħu da' reġistri, qegħdin format l-Arċipriet Suban kien illegom kollha u qegħdin f'kundizzjoni verament tajba. L-indexes tagħhom qegħdin fl-Arkivju Storiku. fejn semmejna qabel, mhm. però il-reġistri propja qegħdin hemmhekk u għadhom kollu ma eh, komputerizzati l-informazzjoni ssiba fuq database fil- Jekk għal xi ħadd irid jagħmel riċerka pereżempju fuq dawn ir-reġistri. Mhux se jsibhom online imma kemm il-parroċċa, l-uffiċċju parrokjali, Mr. Tony Aquilina, li huwa bniedem tal-affarijiet jew immens u għandu sistema komputerizzata isibilhom mill-ewwel. Interessanti tar-reġistri, aneddotu żgħir, li meta fl-1911 saru s-sett ta' qniepel il-ġodda, is-sett ta' qniepel, ma nafx għadux hekk isir hekk illum, kienu jitniżżlu bħala entries mal-magħmudijiet. Mal-magħmudijiet. Mal-magħmudijiet, jiġifieri dawn tinsiex li qniepel kienu kollha jingħataw isem. U jekk inti ssib fl-1911 issib li saru dawn il-qniepel jisimhom Pawla, Gozmana, Karmela, Ġużeppa, u Vittoria, bid-dettalji ta' kemm jiżnu u da kollu. Fir-reġistri tal-magħmudijiet. Fir-reġistru tal-magħmudijiet tal-1911. Interessanti, interessanti. Ta' meta ġew, ta' meta ġiet meta ġew inaugurati, imbirka u inaugurati. Ġo, kont qed tgħidli fuq is-serje tal-arkivju semmejna diversi, pereżempju legati. Legati għandek eh, l-istess, legati mbagħad skont il-legati marbutina, dik legati pereżempju tal-fabrika tal-lampada u tal-artali, għax dik ħaġa oħra wkoll, ġifieri inti barra li għandek il-fratellanzi, għandek l-artali. L-artal ta' Sant'Anna għalkemm m'għandux fratellanza, imma għandu d-dokumentazzjoni tiegħu għax Sant'Anna kienet issir festa kbira ħafna r-Rabat. Kienet issir puċissjoni bil-Monsiju tal-Katidral mill-Katidral sa San Pawl. Nafu wkoll li kienet imżejna eh, b'ħafna debijiet il-kwadru li huwa ta' Alessio Erardi. Ehm, eh, u Kważi l-artali kollha, kważi kollha, għandhom dokumentazzjoni tagħhom, b'legati biex isiru l-festi, biex jitranġaw, biex jiġu restawrati. Għandek ukoll artali li, pereżempju, aħna kellna artal iddedikat lil San Krispin u San Krispinjanu, li huma l-protetturi ta' dawk li jaħdmu fil-ġilda, jiġifieri tal-iskrapan. Kien hemm ħafna rabat? Nimmaġina li kien hemm ħafna. Peress li biex ikollok fratellanza. Mhux hekk. Li ikollok id-demand tagħha. Jiġifieri bħalma kellna l-artal ta' San Ġużepp minħabba l-fratellanza li kienet teżisti ta' San Ġużepp f'San Pawl. Kien hemm fratellanza ta' San Ġużepp. Minn Masso Daxxi, li wieħed mill-isbaħ artali li għandna San Pawl huwa dedikat lil San Ġużepp. Nżommu ġemgħa aħna, il-pika li Fiġġet ħafna snin wara, ma kinitx minn dejjem, ma kienx tilħas, ġifieri ma kienx hemm dak il- dak il-bżonn, mbagħad xi darba insomma l-bniedem. U inti jismek għal San Ġużepp ukoll. Naturalment, eh, naturalment, iva. Propju. Missieri ngħidha ma' kulħadd jien kien devota San Ġużepp. Aħna x-xahar ta' Marzu dejjem b'San Ġużepp biex xema tixel quddiemu d-dar. Imbagħad għandek ukoll il-fond tal-kappelli, il-kappelli li għandna fil-Hamlets, ir-Rabat. Jiġifieri għandek Ta' Qasa, Santa Katarina, San Bastjan. Jeżisti dokumentazzjoni fuqhom? Kollha kemm huma kellhom id-dokumentazzjoni tagħha, li wkoll inġabret issa, għax dawk kienu jinżammu fis-sagristiji tagħhom, li wkoll inġabret, m'għandniex kollox hemm. Joe, x'inhi r-raġuni li fl-arkivju tal-Katidral fis-serje ta' CEM jeżisti dokumentazzjoni, jeżisti volumi Propju, per eżempju, hemm xi ħaġa ta' San Bastjan, hemm xi ħaġa tal-veneranda lampada ta' San Pawl, tal-fratellanza. San Mikil, fit-teżi tiegħi jiena mort kemm l-arkivju tal-katedral u mort anke l-kurja. Għaliex? Għax dawn ġili kien jinqala l-każ li imorru għal-reviżjoni, qed nitkellem fuq tal-kurja issa, ir-reġistri u jibqgħu hemm għal xi raġuni jew ma jiġbruhomx jibqgħu hemm. Fatt il-kurja jidhirli hemm xi hemm xi għaxar, għaxra minn dal-volumi jew ftit iktar, u l-arkivju tal-Katidral kif qed tgħid inti hemm oħrajn. Dawn illum jinsabu hemm. Jiena fit-teżi tiegħi elenkajthom xorta waħda biex jekk xi ħadd ifittex ħa jsibhom, ħa jsib fejn qegħdin. Il-prassi inti taf daqsi hija li la qegħdin hemm illum jiffurmaw parti minn dik il-kollezzjoni. Però tal-inqas qegħdin hemm. Jiġifieri jekk wieħed irid Irid isegwi, imur jifittex hemmhekk u. Il-kundizzjoni tal-arkivju tal-parroċċa kif inhi? Jien għamilt ukoll mhux condition report għax jiena m'iniex conservator, imma jiena għamilt notamenti ta' kif għajnejja li raw dawn kull dokument, jiġifieri għandi notament ta' kif sibt. Il-moffa, l-umdu, it-tip tal-inka, l-inka ġiduża. Moffa m'hemmx ma tantx hemm problema laqas il-inka, L-iktar problema hija li uħud minnhom mikulin naturalment b'setti. Illum qegħdin f'kondizzjoni ferm aħjar għaliex Dun Ġwann bil-ħila tiegħu u bis-saħħa tal-Kavallieri ta' l-Ordni ta' San Ġwann kien akkwista żewġ settijiet ta' moving shelving li huwa tal-ħadid, huwa professjonali, jinżammu ħafna ħjar milli jinżammu fl-inja. Kienu wieħed minn tal-bidu li daħħal il-compact shelving. Eżatt. Eżatt, eh? eżatt, eżatt. Tajjeb li ngħidu din. Eżatt. U ma metalli u allura ma ma għandekx ċans ta' infestazzjoni mill-istess xkafif bħalma kienu fl-antik. Imma naturalment jessara li għandhom jasa edha hemm, ġifieri il-ħsieb huwa li man ma nibdew eh, nittekiljaw ftit ftit u ngħadduhom għar-restawr imma eh, rrid ninsemmi wkoll font ieħor li huwa ma nafx jekk jeżistix postijiet oħrajn Għandna kollezzjoni kbira ta' prietki. Prietki. Ta' diversi saċerdoti. Prietki bil-Malti, per eżempju. Eżatt, ara, il-ġimgħa li għaddiet iltqajt ma' prietka li saret għat-Tridu ta' San Ġużepp tal-1800, jekk m'iniex sejjer żball, 83, minn Saċerdot Francesco Saverio Vella. U hija bil-Malti. Interessanti. Sibt oħra tal-Karnival tal-istess epoka u l-istess hija bil-Malti. Prietka din? Prietka. Naturalment wieħed kistudjom dawn l-ewwel, kistudja l-Malti li fihom għax huwa l-Malti ta' qabel ma sar xi tip ta' regolamentazzjoni kif tikbu. Allura kulħadd kif iħoss u l-kew da kollu da. Imma anka wieħed għandu jistudja, speċjalment f'tal-karnival, it-tema, ġvew kienu jsiru Kienu jsiru prietki waqt il-Karnival biex iżommu n-nies milli jipparteċipaw fil-Karnival. Ekku, fil-fatt kienu jagħmlu l-adorazzjoni. L-adorazzjonijiet, l-itfal kienu jagħmluhom l-irtiri. Ekku. Biex jibgħduhom mill-ħażen. Niftakar anke l-mużew aħna, ġifieri kien ikollna ċertu lezzjonijiet. Eżatt, aħseb wara, aħseb wara qed insemmu iktar minn 150 sena ilu. Jiġifieri dawn fihom studju għalihom ukoll. Li kont se ngħid ukoll fuq l-istatus ma nixtieqx taħrabli hija u ninkuraġġixxi iktar nies jistudjawhom. Il għaliex fl-istatus animarum tinduna l-iżvilupp tal-ismijiet tat-triq. Jiġifieri l-bidu kien jgħidlek Triq il-Mitħna għaliex għax hemm il-mitħna. Imma mbagħad iktar ma jgħaddi ż-żmien. Beda jidħol l-isem ta' triq. L-isem ta' triq. Allura hekk hemm il-Franġiskani, Hosp, dik li llum hija Hospital Street fejn hemm l-Arkivju Nazzjonali, dik kienet Triq il-Kunċizzjoni. Imbagħad naturalment l-isptar ħa iktar importanza. Strada Nuova, pereżempju. Strada Nuova llum. Fejn kienet? Pereżempju fis-seklu tmintax, fit-tieni parti, Jissemma Strada Nuova. Strada Nuova baqa' tek sal-1933. Mhix Main Street. Mhux Main, le le, Strada Nuova mhix fejn Main Street, Strada Nuova hija fejn illum hemm Guzman Navarra. Anka l-fatt li din ġiet imsejħa Strada Nuova, ġifieri din hija antika, imma probabilment mhijiex antika iktar mill-kumplament tal-rabat, ġifieri in-naħa ta' fejn hemm Doni Street huma ħafna eqdem minn Guzman Navarra. U għaliex sada nuova? Probabbilment sada nuova għax għaqdet l-erja ġdida li kien, ġdida għal dak iż-żmien, naturalment, ta' San Franġisk mal-kumplament tar-Rabat, nimmaġina jien. Imbagħad fl-1933 jidhirli, jew 30 u 33 qed issa qed nitfixkel, in-nutar Catania kien talab, ma nafx hux għan-nom tal-parroċċa jew għan-nom tiegħu nnifsu, in-nutar Catania għamel ħafna ġid għaliex kien l-istess, kien studjuż iffissat, fuq il-parroċċa ta' San Pawl, kien talab li dik it-triq tissemma Guzman Navarra. Għandkom dokumentazzjoni ta' dan nutar? Għandna ħafna. Tinsiex in-nutar Catania ħalla bħala eredi universali tiegħu il-parroċċa ta' San Pawl, ġifieri ħallielha kollox, inkluż id-dar tiegħu. L-atti notarili wkoll? Le, l-atti notarili le, l-atti notarili eh, llum jinsabu eh, fl-uffiċċju ta' Notar Abela. Eeh, imma żgur li għamel ħafna u ħafna ġid. Jiġifieri, hu kellu dik id-dar kantuniera bejn Guzmana Navarra u t-Triq il-Kbira. Jiġifieri li mbagħad inbiegħet għaliex kien iż-żmien meta l-parroċċa ta' San Pawl kienet qed tibni s-sala parrokkjali, kien hemm bżonn il-finanzi u ddeċidew li jibnuha. Imma ħafna mill-items li wieħed jara fil-Mużew Wynyacourt, huma wirt ta' Nota l-Katanja. Għandna librerija tiegħu b'kotba ġifieri mill-iktar l-iktar kotba għax kien kollezzjonist anka tal-militenzja ta' dak iż-żmien. Ġifieri għandna kollezzjoni kbira u importanti ta' ta' militenzja minn ta' Nota l-Katanja. Ġo, fadal ftit minuti, ħawn nitkellmu dwarek dwar eh, l-artistrija tiegħek. Ir-riċerka li tagħmel tuża għall-iskultura? Pereżempju, jekk inti ħa tagħmel għall-argument li għamilt il-Kilin, għamilt il-Tony Aġus, għamilt il-Ġardini Vella, s-Surmast. Eh. Min fejn eh, tiskopri il- Fil-kas inti semmi Antona Ġus, fil-kas Antona Ġus. Antona Ġus. Ma kellix nistudja li 116 sena, eh, jentu, għagġi kont fil-bottega tiegħu għal żmien. Tafu sew. Nafu sew ma kellix x'nistudja l-kemm il-features tiegħu trid tistudjahom xorta waħda x'ma tifhem ma tkun se tkun blamment, imma kienet faċli għalija illi nipprova noħroġ il-karattru tiegħu f'dak illi għamilt. Fil-każ tal-Isbalja li ngħid li Tony Aġus huwa l-iskultur li trasmetta il-sens ta' identità nazzjonali. Eħe, Anton Aġus kellu il-fortuna ngħid jien illi ġi fi żmien meta wara l-Indipendenza, wara r-Repubblika, jiġifieri fi żmien meta bdejna nagħrfu l-istorja ta' Malta, tal-Maltin terġa', mhux iktar issa l-assedju u ġlidiet oħrajn li ħadna sehem fihom imma ma kinux prattika ma kinux il-ġlidiet li bdejna aħna. U allura kien kien strument kellu ċans li jimraħ biex saru monumenti li jfakru eh, kisbiet importanti mill-Maltin fl-istorja ta' Malta. Jiġifieri naħseb eh jibqa' iva, jibqa'. Ħallilek influenza, ħallilek timbru. Eh, blebda dubju, blebda dubju, ma naturalment eh, jien kellu koll il-fortuna bħalma kellu finalment qabli li għext ir-rabat meta rabat tu bifer meta kont żgħir mhux u biss kien hemm skulturi, jiena lħaqt il-Ġuseppi Gallia, il-Franz Gallia, eh, il-Tonna, artisti oħrajn bħal Carmenu Azzopardi, il-pittur. Ġifieri niftakar l-exhibition li kienet ssir fil-Winja Court fil-bidu li nfetaħ mill-81 ġifieri 82 hekk ta' artisti rabtin kienet tkun kuritur sieħ mimli artisti ta' kull tip, mhux qed ngħid kollha mhm. kienu tal-istess livell, imma imma kienu sabiħ li kien min kien min kien bravu ħafna, xorta waħda ma kienx isib diffikultà jesibixxi ma' min għadu jibda. Sew. Jew ma' min wasal sa ċertu livell imma kien jagħmlu kuraġġ il xulxin u kien tkun exhibition li kien hemm speċi ta' sforz kollettiv minn artisti kollha rabtin. Dak il-żmien il-ħatu jiena dawk in-nies b'xi mod ieħor kollha ħallew impronta fuqi, kollax. Nħossni fortunat illi trabbejt f'dik l-era. Hija ħasra li tlifna lil Franz Galea kmieni. Ħafna, ħafna. Franz Galea kienet telfa kbira u l-ikbar dispjaċir li għandi jien sal-lum huwa illi ma m'hemmx opra ta' Franz fit-toroq tar-Rabat. Jiġifieri teżisti Madonna sabiħa mmens fil-grounds tas-Seminarju tal-Virtù, teżisti oħra togħġobni ħafna, Grupp ta' nies bil-Biċriki, il-gżira, ma' Franz Galea mitta jidilli xi 38 jew 39. Eh, sfortuna kbira li tlifniehom, kbira. Ġo, forsi xi ritratti li jistgħu jinfluwenzawk il-bini tal-artistrija tiegħek tal-iskultura. Naturalment, eh, meta kwalunkwe jkun xi, jekk qed tagħmel portrait, jekk qed tagħmel qed tagħmel xi tissimbolizza bniedem, trid bilfors taqra fuq, inti l-ewwel saqsejtili din. Riċerka, eżatt. Riċerka, riċerka. Biex inti tifhem x'kien dan. Għal kollox, x'anka l-mod kif il-pożizzjoni kif tagħmlu, kif inti toħroġ minn jekk bniedem kien umli, ma tistax tagħmlu bil-qeda fuq xi tron ħares b'xi mod dinjetu, jekk kien umli toħroġ l-umilta tiegħu. U dak li tipprova tagħmel. Ehm, apparti l-portraits, meta meta naħseb f'kunċett li nixtieq nirrenderjah tridimensjonali fi skultura, trid tidħol daqsxejn profond, ġifieri ma titx, ġifieri tittifhem il-ħsieb li għandek, tittamlu, jiena li mhux kulħadd jaqbel magħha, ma jiena nkun nixtieq li dak li nagħmel, meta rah xi ħadd, jekk ma fehimx dak kollu li kelli ġo moħħi, imma l-inqas ħa il-ġist, l-importanza jew il-topic li xtaqt, għall-inqas mod ġenerali, ah, anka jekk ma fehimx kull ħaġa li għamilt jien minn fejn ġejja. Ma nħobb li l-messaġġ ngħaddih, jiġi l-messaġġ mhux biss ngħaddih, xi sa ngħaddih u ma jinftiehem jew ma jinqarax. Jien wieħed minn dawk li nifhimha li l-artist meta jesprimi lilu nnifsu fl-arti, irid jifhmu l-bniedem, ġifieri na bħal mużiċist, ġifieri irid iqanqal xi għall-inqas xi emozzjoni. Jiena dak il-line of thought għandi. Sew, għamilt kelin Ġardini Vella, Surmas. Vella, Surmas, Josef, Vella. Howard. Eh, Howard, Guzman. L-ewel, l-ewel eh, Prim Ministru Malti. Iva. Daka ħad gost namla li kont nħoss il-nuqqas meta kont nara li dillina fl-indipendenza jmorru il-Kumitat Festi Nazzjonali qiegħdu l-fjuri fuq kull monument ta' kull Prim Ministru. U ta' Joseph Howard qisu kienu jmorru fil-Kappella l-Addolorata u jagħmlu l-fjuri mal-kappella tal-familja Howard. Meta studjajt fuqu dan huwa huwa huwa karattru inkredibbli. Il-move li għamel, is-sens ta' patrijottiżmu tiegħu. Studjajt fuqu mid-dokumenti pereżempju. Mid-dokumenti, u mbagħad u mbagħad interessanti ferm, ħaġa li ma kontx naf, Illi fl-inawgurazzjoni tiegħu ġie n-neputi tiegħu u għamel diskors. Meta ra t-tifla tiegħu għadha ħajja. Jidhirli għandha over hundred, iktar minn mija. Ġo home, naturalment, ma setax tattendi dakinhar għax kien Diċembru, kienet il-Mard. Imma t-tifel tiegħu dana qal illi illi missier Joseph Howard, anzi in-nannu ta' Joseph Howard, ġabuh l-Ingliżi mill-Ingilterra biex jgħallem l-Ingliż fil-bidu. tal-ħakma Ingliża. Iġifieri immaġina, mela dan ġabuh l-Ingliżi biex jgħallem l-Ingliż. Imma n-neputi tiegħu, bil-kunjom ta' Howard, jitla b'sens ta' patrijottiżmu kbir li finalment jispiċċa fil-partit ta' Panza Vecchia. Jirbħu l-elezzjoni, l-ewwel elezzjoni tal-1921. Panza Vecchia peress li kien Monsinjur tal-Katidral u kien kap tal-partit, ma setax ikun hu l-kap u jaqblu li jkun dan Joseph Howard. Imma l-affarijiet li għamel fis-sentejn jew tliet snin neqsin xi ħaġa li għamel bħala Prim Ministru huma kbar, dan ġifieri beda l-ewwel policy ta' turiżmu. Immaġinanti. U din id-dokumentazzjoni tinsab fl-Arkivju Nazzjonali. Arkivju Nazzjonali u sorsi oħrajn ukoll. U sorsi oħrajn ukoll. U kien kien imprenditur, kien importatur tal-tabakk, Ġifieri kellu kellu negozju kbir. Imma xorta ddedika ħajtu għall-politika dak iż-żmien, f'dak il-perjodu tant sensittiv, u għamel ħafna ġid f'dak il-ftit żmien li li għamel li għamel bħala Prim Ministru. Joseph Scerri, proġetti, u ntemmu hekk. Eh, bħalissa qed nipprepara biex fl-aħħar ta' Marzu, fil-31 ta' Marzu, tiġi miftuħa, tiġi inawgurata l-ewwel wirja tiegħi ta' ta' skultura fil-Banka Ġiratale it-Tok Għawdex. Għalli ma raġuni għazil ta' Għawdex? Eh, l-ewwel qed jiena għattajt perjodu żgħir minn ħajti eh, bħala segretarju permanent il-Ministeru ta' Għawdex u kien perjodu sabiħ ħafna, għamilt ħafna ħabib. Eh, kont inħoss li kont irrispettat, ħdimt kemm stajt għamilt dak li kont naf. U l-lum kienu huma li ħajruni wkoll il-biex jemmek. Kolla ċettajt u kontent li din l-ewwel wirja tiegħi se ssir hemmhekk. Ħad tkun miftuħa mill-31 ta' Marzu sa 23 ta' April u minn hawnhekk nistieden il kulħadd jekk ikun qiegħed hemmhekk. Tajjeb li ngħidu li fil-Milied li għadda inti preżentajt set ta' bolli. Iva, l-Malta Post idnitni biex nippreżenta Disinna l-set ta' Bolol u fil-fatt ġiet inawgurata fis-16 ta' Diċembru. Prosit mill-ġdid, nawguralek aktar aktar riċerka, aktar studju u aktar xogħol fl-iskultura. Wasalna lejn tmiem ta' dan il-programm mill-arkivji. Miegħi llum kelli lil Joseph Xerri li tkellem ħafna fuq l-arkivju tal-parroċċa ta' San Pawl, kif ukoll riċerka oħra li huwa għamel. Semmejna wkoll il-ħidma tiegħu fl-artistrija tal-iskultura. Nfakkarkom li dan il-programm wieħed jista' jerġa' jistama' fuq is-sit Net on Demand fis-sezzjoni tal-poddati. Jien Noel Danastas ma fadalli xejn aktar għallum nagħmel appuntament ieħor għal magħkom għal programm ieħor mill-arkivji ġimgħa oħra fl-istess ħin il-Ħadd filgħaxija fit-tmienja u nofs.